Emegani esura ya munana Okusima obumanyi Hulira bumanyi ayesire Hulira magezi atungamize iraka Ayemire amabanga eiguru hai no muwanda Ayemereere amyanda etana Aliya butairo bwekigo Ayemire abigi na yetati Nyesire inywe bantu abantu nibondi kweta inywe abataina magezi mwege obumanyi muulirize inywe bafera muulire mbagambire ebyenshonga mbatulire ebyamazima kubani nija kugamba amazima eminwa yange ezira kugamba ebishuba ebyo kugamba byona byobugorogoki tibiri mkigambo na kimo ekikikakikire anga ekikikamire Yona byenshonga amunyamagezi mara byamazima alibalinya abaina obumanyi Ebyo ndikwegesa mubeni byo mukwata efeza mugireke muige obumanyi kushaga okuyiga ezabunungi obumanyi burungi kukira amabale geiguzi kandi ebyo muenda byona taliwo byakwigana nabumanyi inyebumanyi ntura omubwegendereza kandi nyina amagezi nobugezi okutina omkama niko kutamirwa muno ekirikibi eikuru eisitu okukora kubi nefumoro ya katozi ebyo nibyo ntendana akake entegeka nobumanyi nyakabara bigirwa inye ngira obugezi ngira amani njuna abakama omukutwara kwabo niro abatwazi batao emiku eyamazima njuna abami omukutwara kwabo nabagavana bona abatwara ensi bajunwa inye ngonza abangonza kandi abampigisa obwegendereza bambona ekitinwa naitunga bigirwa inye ngira aitunga kamanya negoshoko Ebirungi omulinye nibikira ezaabu nangu ezaabu enchenkure nibishaga nefeza kaliza Inye ebyonkora biba bibugorogoki Ebina amazima nibyonkora ntungisa abangonza buwanika nzijuza omubyo mukama yakozire akabanza kutonda ine omubyo yakozire obutwe ninye yakozire mbere nkaba okara akakarai Aho mbandizo yonene ensi etakabairewo nkabao enyanja zitakabairewo n'enchuro ezitoma zitakagirewo amabanga n'enshozi bitakatonzirwe inye nazairwe ruhanga atakatonzirensi na marungu gayo Nangu neitaka eryokuijura ekiganja inyendiwo. Oro yatonzire eiguru nkabandiwo. Nenyanja yona kugitonda ndiwo. Kayagire kutao ebichui eiguru inyendiwo. Nenyanja kutabuka inyendiwo. Nangu norwo yagiragire bali eragarukira inyendiwo. Ensi nayo kugitonda nkashangwao. namuikaraga arubaju okobona omwana muto nabagabyerabye ebyabulikiro kandi nanyi nashemererwaga kuikara nawe bulikanya nashemererwaga nensi ye erikuturwamu abantu nabantu abo banshemereraga mbwenu bana bange mumpulirize baberwa baliguma omumigirire yange ebyo mulikwegesibwa mutabijajarao mubiulire mugire obumanyi muberwa omuntu ampuliriza muberwa aikarabulikiro omwange abigi nanyigizange alinzire kaishe muntu ambona abona oburora ashuba aba mushongole amukama kyonka atainainye ogo ayeutaza abanoba bagonza harufu